Коцудай одвів погляд у бік. Кого йому боятися? Просто він скучив за людьми. Але згодом докинув. Ми мусимо бути поблазливі до Наріти Сан. Він пережив велику трагедію. Яку? Ви це знаєте і без мене. Залишився сам на тисячі миль кругом. Досі Хоцудай дивився повз булата взапнуте кригою темно-синє вікно, наче щоб відгадати вираз обличчя співрозмовника. А тепер зненацька глянув упрост, чи зумів відгадати? Це було схоже на якусь хитру японську гру, в котрій співрозмовник почував себе піддослідним кроликом. Години за півтори. Коли всі розлізлися по своїх каютах, до приміщення вбіг перемерзлий Жак Антуан. Ходімте, побачите господаря цього маєтку. І майже силою потяг булата на двір. За дверима шаленіла хурделиця. Вітер турнув булата в груди і кинув назад, але Жак Антуан не дав йому впасти. Сюди, сюди. Вони відчинили двері складського приміщення і коли француз їх щільно причинив, стало чути якісь дивні звуки. Очі здавила цілковита пітьма, та Жак Антуан упевнено повів булата попід руку. Потім ледь відхилив якісь інші двері і шепнув йому в капюшон дивіться. Булат глянув у щілину і застиг. Під штабелем ящиків був прив'язаний здоровенний чорний собака який хрипко гарчав і шарпався на цепу. А господар бази Наріта, тримаючи обіруч довгий кілок, штрикав і штрикав ним розлютованого собаку. Ліхтар стояв у наріти біля ніг, і Булатові було добре видно наляті кров'ю очі очманілої тварини. Булат обережно причинив двері і потяг француза на двір. А за півгодини. Коли вони вже забралися до своїх кают, рипнули кухонні двері, і почулося мирне брязкання посуду. Наріта мив тарілки. Рано вранці, коли від полюса ще віяв нічний стік, Жак Антуан сказав Булатові Мосьє, мені цілу ніч снилася та дика сцена. Нансен сидів боком на нартах і з нічев'я погукував на собак. Турбалон їхав попереду, а вони вдвох трималися за дугу. Я починаю здогадуватися, в чому річ. Стік дмухав йому спину. Цей японський масьє, як мені здається, хоче здичавити того страшного пса. Навіщо? Француз не відповів. Та коли на заході з'явився крайчик ранішнього сонця, сказав: Якби в мене були собаки а інших клопотів не було, я привчив би їх ловити пінгвінів. І що? Цей материк такий покинутий, просто жах. Чому б його не заселити дикими собаками? Не меліть дурниць. Булат урешті збагнув думку француза. Той сердито вдарив рукавицею по дузі. Інакше годі пояснити вчорашню сценку. За годину стік зовсім ущух, натомість піднявся різкий східний вітер, а вчорашніх пінгвінів на припаї й досі не було. Подалися до відкритого океану, зробив припущення тур, коли Нансен дав собакам трохи перепочити. Позаду лишилося п'ять миль. Попутний вітер додавав швидкості. Та на сьомій милі турбалон несподівано замахав рукою і впав на сніг. Нансен швидко спинив собак і порачкував до норвежця. Булати француз нахилилися і пішли за ним. Не вистромлюйте голови, пошепки застеріг Тур, унизу під бар'єром тюлені. Нансен обережно підійшов до бар'єра і незабаром повернувся до них. Очі в нього хижо горіли. Тюлені морський лев, багато тюлені. Він випростався на повний зріст. Антарктида тюлені не лякаються, хай джентльмени встають. Журналісти недовірливо підвелися. Нансен пішов до своїх собак.